Cocinando pasta, los vecinos se me quejan Dándole acá que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa La cara de niño promesa Ya sé que me conociste emocional Pero ya no lo soy, no tengo este problema No puedo la no en el amor Ah, la volviendo de vuelta al lugar Donde todo esto empezó El un lugar donde de verdad siento que puedo ser yo. Ah, y eso no puede ser yo. Tengo brillo natural, ah, brillando como el sol. Se refleja en mi cadena. Eso se quiere matar. Termino un hit y me hago otro más. Sabes que tengo la mente despierta. Siempre pienso facturar. La vida puede complicar y pasamos a restar, a multiplicar. Pasamos de un cero a 7 más, Siete dígitos en la cuenta de mi bank Y Vaciándome la activis en el vaso, oh. Ellos duermen, pero sé que no es mi caso, oh. Me tomo solo después del ocaso, toda la noche pintando mi Picasso. Cinco en la mañana en el estudio haciendo teca Cocinando pasta, los vecinos se me quejan no la paca que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa La cara niño promesa Cinco en la mañana en el estudio haciendo teca Cocinando pasta, los vecinos se me quejan no la paca que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa se cumple. Por eso todos los días aquí son un cumple. No, no, vas a poder compararte conmigo. No, digo siente que nunca las he oído. se me copió, lo perdono, pero nunca lo olvido. Barra fría, paso frío. Tengo el plus sin enemigos. Cobré mi deal, bajaron todas las acciones, así que compré a la casa viendo que será lo próximo que haré. El dengue nadie me explica dónde meterlo una vez que llega. Te especifican hasta una piedra, hasta una idea, nada. Ya fue, le encontramos la vuelta. Tú, tengo todos los códigos. Tú, tú, tú, tú, depósitos incógnitos. Tú, vas subiendo la visita. Sé que el tema será icónico. Los flow bueno y el amor los monitores. tu en tu pared, aprende de mí, aprende del baby boy, papito, ven, aprende a ser feliz. Con el raza durmiendo, pucheta, grabando los temas a los 16. 2015, 2016, ahora vamos por el hit número 26. Shit. haciéndote Cocinando pata los vecinos se me quejan Metiendo LA pacas que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa La cara de NIÑA promesa